27 skirsnis. Toje grūstyje maišėsi ir apaštalas Petras panorės bent kartą gyvenime pamatyti Cezarį. Jį lydėjo lygiją tankių audinių prisidengusi veidą ir ursas, kurio jėga buvo patikimiausia merginos apsauga palaidoje ir nežabotoje minioje. Ligas paėmė vieną šventyklos statybai skirtą luitą ir atnešė apaštalui, kad šis ant jo pasilipėjęs galėtų geriau už kitus matyti. Žmonių spiečius iš pradžių ėmė niurnėti, kai ursas įskrodė it laivas bangas, bet kai jis vienas pakėlė akmenį, kurio net keturi stipriausi miniaus galiūnai nebūtų pajėgę išjudinti, niurnėjimas virto nuostaba ir aplinkui suskambėjo šūksniai. Makte, puiku. Tačiau tuo metu priartėjo Cezaris, jis sėdėjo pavienės pavidalo vežime, kurį traukė šešetas baltų įdumėjos ar žilų, pakaustytų aukso pasagomis. Vežimo pavienė tyčia buvo iš abiejų šonų atvira, kad minė galėtų matyti Cezarį. Ten būtų sutilpę keli žmonės, bet Neronas norėjo, kad dėmesys būtų skirtas tik jam, todėl važiavo per miestą vienas prie kojų te pasisaudinęs du įsigimelius neužaugas. Buvo apsitaisęs baltą tuniką ir ametisto spalvos toga, nuo kurios krito melsvas atšvaitas ant jo veidų. Ant galvos laurų vainikas Po kelionės į Neapolį jis dar labiau nutuko, veidas ištežo, pusmakru nudribo dvigubas pagurklis, todėl lūpos ir šiai buvusios labai arti panosės dabar atrodė ištemtos prie pačnervių. Storą kaklą kaip visada dengi šilkinės kepetą, kurią nuolatos taisėsi baltą ir riebę ranką. Per sanarius apžėlusią rusvais gyvaplaukiai sudarančiais tarsi krūvinas dėmes, kurių neleido pašalinti epilatoriams – nes jam buvo pasakyta, kad tada pradeda drebėti pirštai, o tai kliudo grauti liutne. Begalinė tuštybė, kaip visada švietė jo veide, atmiešta nuovargiu ir nuoboduliu. Iš vis tai buvo ir baisus, ir juokdariškas veidas. Važiuodamas sukiojo galvą į abipusės kartkartėmis prisimerkęs, ausylai klausėsi sveikinimų, jis sveikino plojimų ir šauksmų audra. Sveikas, dieviškasai, sveikas Cezarį imperatoriaus, sveikas nugalėtojau, sveikas neprilikstamasai, Apolono sūnau, Apolone. Klausydama šių žodžių, išipsojosi, bet akvais veidų šmiešėjo, tarsi debesys, nes Romos minė pašaipūnė ir įsidrasinusi tokioje žmonių gausybėje drįso kandžiai gelti netgi didžiuosius triumfatorius, kuriuos tikrai mylėjo ir gerbė. Juk visi žinojo, kad kadaise Julijui Cezariui įvažiuojant į Romą žmonės šaukė – Piliečiai, slėpkite žmonas, atvažiuoja plikis pabalda. Tačiau baisi Nerono savimeilį nepakentė mažiausių pažaipų ir šmaikštybių, o minioje vis dėlto tarp šlovinančių šūksnių kai kada riktelėdavo ir tokie balsai. Vare barzdė, vare barzdė, kur veži savo ugninę barzdą, gal bijai, kad Roma nuo jos nesudegtų? Ir tie, kurie taip šaukė, nežinojo, kad jų pokšte glūdė siaubinga pranašystė. Beje, Cezarį nelabai rūstino tokie balsai, tuo labiau, kad vardos jau nebenešioju. Seniai ją buvo paukojęs auksinėme dykle Kapitolijaus Jupiterį. Tačiau kiti pasislėpę už akmens luitų krūvų ir už šventyklos karkaso iki motinžodys Neronas, Orestas, Alkmeonas. Dar kiti, kur Oktavija atiduok purpurą, o įkandint jo važiuojančiai popėjai šaukė – Flava koma. Gelton plaukia. Lotiniškai. Šitai buvo pravardžiuojamos kekšės. Muzikali Nerono ausis sugaudavo ir tokius šauksmus, tada pakeldavo priekies gludintą smaragdą, lik norėdamas pamatyti ir įsidėmėti tuos rėksnius. Šitaip jo žvilgsnis sustojo ir ties užlipusiu ant akmens apaštalu. Trumpą valandėlę tie du žmonės žiūrėjo vienas į kitą ir niekam nei iš tos prašmatnios procesijos, nei iš tų nesuskaičiuojamų minių, netėjo į galvą, kad čia akimirką žvelgia vienas į kitą du žemės valdovai, kurių vienas netrukus išnyks kaip kruvinas sapnas, o antras, šis prastuolio lacerna apsitaisė senelis, imsis per amžius valdyti pasaulį ir miestą. Tuo tarpu Cezaris pravažiavo, o tuoj po jo aštuoni afrikiečiai pranešė prabangę lektiką – kurioje sėdėjo žmonių nekenčiama opėja, apsirengusi kaip ir Neronas ametisto spalvaus apdarais, storai užsitepusi kosmetiką veidą, sustingusi, susimaščiusi ir abejinga, jie atrodė it kokia deivė ir graži ir pikta, nešama tarsi procesijoje, įkandin jos vėl sekė visas tuntas tarnų vyrų ir moterų, taip pat vežimų virtinė su prabangos reikmenimis ir apranga. Saulė jau buvo gerokai pakrypusi iš pietų, kai prasidėjo Augustijono eitynės, prašmatnios, mirgančios, besimainančios, kaip žaltys begalinės. Ingus Petronių šiltai pasveikintas minios panoro būti nešamas lektikoje draugė su savaja į deivę panašią vergę. Tigelinas važiavo karukoje, traukiamoje mažų arklaičių išpuoštų baltomis ir purpurinėmis plunksnomis. Žmonės matė, kaip jis, atsistojęs vežime, ištiesęs kaklą atidžiai žiūrėjo, ar greitai Cezaris duo ženklą persėsti pas jį. Tarp kitų, minė plojimai sveikino Licinjaną Pizoną, kvatojimų vitelijų švilpimų, batinijų, licinijų ir lekanijų. Konsulus pasitiko abejingai, bet Tulijus Senecijus, mylimas nežinia už ką, kaip ir Vestinas, sulaukė praslominės plojimų. Dvariškių buvo gyva galybė, atrodė, kad visa, kas Romoje buvo turtingiausia, puikiausia ir žymiausia, kraustosi į Ansijų. Neronas niekada nekeliavo kitaip, tik su tūkstančiais vežimų, o palydos pulkas beveik visada prašaukdavo legiono karių skaičių. Snarkoliai rodė vieni kitiems ir Domicijų Afrą, ir iškaršusi Lucijų Saturniną, matė vis pasijaną, dar neišvykusi žyginį judėją, iš kurios jis sugrįž tik vainikuotis Cezariu. Matė ir jo sūnus, ir jaunai Nervą, ir Lukaną, ir Ansijų Galoną, ir Kvincijaną, daugybę moterų pagarsėjusių turtais, grožiu, prabanga ir ištvirkimo. Susigrūdusių žiopsuotojų žvilgsniai nuo pažįstamų veidų krypo į pakinktus vežimus žirgus, įmantriai apsirengusius tarnus surinktus iš visų pasaulio tautų. Šitame prabangos ir didybės tvane nežinojai net į ką žiūrėti – ir ne tik akis, bet ir protą temdėtas aukso žvilgesys, tos purpuro ir violetos spalvos, tas brangakmenių žiravimas, karoliukų vėrinių, perlų dramblio kaulo spindesys. Atrodė, kad net saulės spinduliai ištirpsta tuose pošnybės vepatuose. Ir nors žmonių knipždėlynę nestigo skurdžių įtrauktais pilvais ir išbadėjusiamis akimis, bet šis reginys kurstė ne tik troškimą pralopti ir pavydą, bet ir užlėjų palaimą ir pasididžiavimu, leisdamas pajusti tą Romos stiprybę ir neišsenkančią galę, kurią sukūrė ir prieš kurią klūpojo visas pasaulis. Ir pasaulyje neatsirado dabar tokio, kuris būtų drįsęs pagalvoti, kad toji gale netvers amžiais, nepergyvens visų tautų ir kad kas nors žemėje jai sugebės pasipriešinti. Vinicijus važiuodamas vilktinės viduryje pamatė apaštalą ir lygiją, kurios čia nesitikėjo išvysti iššoko iš vežimo ir, pasveikinęs juos nušvitus veidų, ėmė skubiai kalbėti kaip žmogus, neturys laiko gaišti. Atėjai? Ne nežinau, kaip tau dėkoti, o lygija. Dievas negalėjo man suteikti geresnių ženklų. Dar kartą tau siunčiu linkėjimų atsisveikindamas, bet atsisveikinu neilgam. Pakelėje sustatysiu partiškus žirgus ir kiekvieną laisvą dieną būsiu su tavimi, kol išprašysiu, kad leistų man grįžti. Lik sveika. Lik sveikas, Markai, atsakė Lygija ir jau tyliau pridūrė. Te veda tave Kristus ir te atveria tavo sielą Pauliaus žodžiams. Jis apsidžiaugė širdyje. Jai rūpi, kad jis greičiau taptų krikščioniu, tad tarė. O celemi, te bus taip, kaip tu sakai. Paulius panoro keliauti tarp mano žmonių, bet jis su manimi bus mano mokytojas ir draugas, pakelk uždangalą, džiaugsme mano, kada kartą tave išvyšiau prieš kelionę. Ko tai pasislėpiai? Ji pakėlė ranką uždangalą, parodė savo skaistų veidą, nuostabę šypsančias akis ir paklausė. Argi tai bloga? Jo šypsenoje buvo truputis mergaitiško suspyrimo, bet Venicijų žiūrėjo į ją susižavėjęs ir atsakė. Bloga mano akims, kurios lygi pat metie žiūrėtų tik į tave vieną. Paskui kreipėsi į Ursą, sakydamas, Ursai saugok ją ja, kaip akies vyzdį, nesi ne vien tavo, bet ir mano domina. Po šių žodžių nutvėrė jos ranką ir prispaudė lūpas didžiam žiopsotojų nustebimui. Jie negalėjo suprasti, kaip šis įžymus Augustijonas rodo tokią pagarbą menkais beveik vergiais drabužiais apsitaisiusiai merginai. Lik sveika. Paskui skubiai nuėjo nes Cezario procesija jau buvo gerokai pasistumėjusi į priekį. Apaštalas į nežymiai peržegnojo kryžiaus ženklų, o gerasis ursas iš karto ėmė šlovinti ir džiaugiasi, kad jaunoji ponia noriai klausosi ir dėkinga žiūri į jį. Eisena tolo, ją uždengė auksinių dulkių debesys, bet jie dar ilgai žiūrėjo pavymui, kol prisertino malūnininkas Demas, tas pats pas kurį naktimis dirbo Ursas pabučiavęs apaštalui ranką, įsėmė įprašyti užsukti pasistiprinti, girdi jo namai netoli Emporijaus, o jie turbūt išalko ir nuvargo beveik visą dieną įstovėję prie vartų. Tad visi ir nuėjo, demo namuose pailsėję ir pasistiprinę tik pavakarė įsirengė į užtibrę. Ketindami upę pereiti per Emilijos tiltą patraukė per klyvus publikus viešąją kalvą, Atventino kalvos viduje tarp Dianos ir Merkurijaus šventyklų. Apaštalas Petras žiūrėjo nuo aukštumos aplinkinius ir tolumoje niuksančius rūmus, tylėjo pastendęs mintyse apie didumą ir galybę šito miesto, į kurį jis atėjo skelbti Dievo žodžio. Lygi šiol jis regėjo Romos viešpatavimą ir jos legionus įvairiuose apkeliautuose kraštuose, bet tai buvo it pavieniai nareliai tos jėgos, kurios įsikūnijimą Cezario asmenyje – pamatė šiandien pirmą kartą. Šitas bekraštis plėšrus ir godus miestas, ištvirkęs, supuvęs iki gyvo kaulo ir kartu nesugraunamas savo antžmogišką galybę, šitas Cezaris brol žudys, motin žudys, žmona žudys, paskui kurį vilkosi krūvinų šmėklų vilkstinė, nemažesnė už jo palydos pulką. Šitas paleistuvis ir juokdarys, bet kartu ir 30 legionų, o su jų pagalba ir visos žemės viešpats, šitie dvariškiai apsikarstę auksu ir purpuru, netikri dėl rytojus ir kartu galingesni už karalius, visa tai drauge paėmus jam atrodė kažkokia pragariška blogio ir neteisybės karalystė. Ir stebėjosi savo naive širdimi, kaip Dievas gali leisti tokią nesuprantamą visagalybę šietonui ir kaip gali atiduoti jam žemę, minkyti versti stačiagalviais, trypti, spausti ašaras ir kraują, siausti kaip viesulas, greuti kaip audra, deginti kaip ugnis. Nuo šių minčių sunerimo jo apaštališka širdis ir kreipėsi jis mintyse į savo mokytoją. Viešpatie, ką man daryti šitame mieste, į kurį mane pasiuntėjai? Jam priklauso jūros ir sausumos, jam priklauso žvėrį žemėje ir vandenų gyvūnai, jam priklauso kitos karalystės ir miestai – ir 30 legionų, kurie jį saugo, o aš viešpatie tik ežero žvėjas. Ką daryti ir kaip aš jo nedorybę įveiksiu? Taip kalbėdamas pakėlė žilą kretančią galvą į dangų, melzdamasis ir šaukdamasis iš gilumos širdies savo dieviškojo mokytojo, pilnas liūdėsio ir nerimo. Tačiau jo maldą pertraukė lygijos balsas tardamas. Visas miestas lyg ugnyje. Iš tikrųjų, tą dieną saulė leidosi keistai. Didžiulis jos diskas jau iki pusės nugrimzdo už Janikulo kalvos, o visą dangaus skliautą užlėjo raudona žara. Iš tos vietos, kur jie stovėjo, žvilgsnis apriepė platų reginį. Kiek dešiniau matė ilgas e, kirkus maksimų sienas, virš jo kilo palatino rūmai, o tiesiai prieš akis už forum Blarium ir Velabras Kapitolijaus viršūnė su Jupiterio šventykla. Tačiau sienos, kolonos ir šventyklų viršūnės buvo lyg panirusios į tą aukso ir purpurų pašvaistę. Iš tolo matomų upės ruožų tarsi kraujas plaukė ir kuo žemiau saulė sėdo už kalvų tvaraudonesnė darėsi pašvaistė, tuo panašesnė į gaisrą. Jis stiprėjo ir plėtėsi, kol pagaliau apėmė septynias kalvas, nuo kurių atrodė ėmė semti apylinkės. Visas miestas lyg ugnyje, pakartojo Lygija, o Petras prisidengęs akis ranka tarė, Dievo rūstybė ant jo krito. Perskirimas 37. Vinicijus Lygijai. Vergas Flegonas, su kuriuo siunčiu tau šį laišką, yra krikščionis, todėl bus vienas tų, kurie gaus laisvę iš tavo rankų, brangiausiai mano. Tai senas mūsų namų tarnas, tad galiu siūsti laišką visiškai pasitikėdamas ir be baimės, kad jis pateks ne į tavo, o į kitas rankas. Rašau iš Laurento, kur sustojame dėl kaitros, o Tonas čia turėjo puikų dvarą, kurį kadaise padovanojo popėjai, o ši, nors įsiskyrė su juo, bet manė, kad nepro šalį pasilaikyti gražią dovaną. Kai galvoju apie mane, dabar supančias moteris ir tave, tai man atrodo, kad iš dėl kaljono akmenų atsirado skirtingos visai vienai kitą nepanašios žmonių rūšys. Ir tu priklausai tai, kuri kilo iš krištulų. Gėriuosi tavimi ir myliu visą širdimi taip, kad norėčiau tau kalbėti tik apie tave ir turiu prisiversti rašyti tau apie kelionę, apie tai, ką darau, apie rūmų naujienas. Taigi Cezaris svečiavosi pas popėją, kuris lapčiomis surengė puikų prieimimą. Augustijonų tiesa nedaug buvo, bet ir aš ir Petronijos pakvietimus turėjome po vaišių plaukiojome auksuotomis valtimis jūroje, kuri buvo tokia rami lyg mieganti ir tokia mėlyna, kaip tavo akys, o dieviškoji. Ir klavome patys, nesaugus tai matyt glausti į savimeilę, kad prie ir klausėdi konsulai arba jų sūnus. Cezaris stovėdamas prie vairo su purpurinė toga, gėdojo jūros garbei himną, kurį sudėjo praėjusią naktį, o muziką užbaigė drauge su Diodoru. Kitose valtyse jam pritarė vergai iš Indijos mokantys groti jūrų kriauklėmis, o aplinkui nardė būrei delfinų, tarsi tikrai muzikos pavilioti iš amfitritės gelmių. O žinai, ką aš veikiau? Tik tai galvojau apie tave, ilgėjausi tavęs ir troškau paimti šią jūrą, šią giedrą, šią muziką ir viską atiduoti tau. Ar norėtum, kad mes kada nors apsigyventume ant jūros kranto, toli nuo Romos, Augusta mano. Turiu Sicilijoje žemės, kur yra migdolų giraitės, jos rausvai pražįsta pavasarį nusileidžia taip pat arti prie jūros, kad šakelių galai tiesiog liečia vandenį. Ten mylėsiu tave ir galinsiu tą mokslą, kurį man įskiepijo Paulius, nes jau žinau, kad jis nesmerkia meilės ir laimės. Ar nori? Tačiau kol dar išgirsiu atsakymą, iš tavo mylimų lūpų aprašysiu, kas atsitiko valtyje – Kai jau buvome gerokai nusirę nuo kranto, toli priešakyje pamatėme burę ir tuoj kilo ginčas, ar ten paprasta žvejų valtis, ar didelis laivas iš Ostijos. Aš pirmas pažinau laivą ir tada Augusta pasakė, kad nuo mano akių turbūt niekas nepasislėptų, ir staigiai nuleidusi ant veido šydą, paklausė, ar net ir ją šitai prisidengusią pažinčiau. Petronijus tučto jau atsakė, kad per debesį net saulės įžiūrėti negalima, o ji lik pajuokavo, kad nebent meilė galėtų tokį skvarbų žvilgsnį apakinti ir vardydama įvairias augustijones ėmė kvosti ir spėlioti, kurią jų aš įsimylėjęs. Atsakinėjau ramiai, bet į pabaigą jį paminėjo ir tavo vardą. Kalbėdama apie tave vėl atsidengė veidą, ėmė žiūrėti į mane piktomis ir kartu tyriančiomis akimis. Aš tikrai nuoširdžiai dėkingas Petronijui, Jis tą valandėlę susiubavo valtį ir visų dėmesys nukrypo nuo manęs. Jei būčiau išgirdęs apie tave nepalankius ar pašaipius žodžius, būčiau neįstengęs užneušti niršulių ir nežinia, ar būčiau įveikęs norą kirsti irklų tai klastingai ir piktai moteriai per galvą. Juk atsimeni, ką aš tau kelionės išvakarėse Lino namuose pasakojau apie atsitikimą prie Agripos tvenkinio. Petronijus nuogastauja dėl manęs ir dar šiandien prigrasiai neerzinti Augusto savimeilės. Tačiau Petronijus manęs jau nebesupranta ir nežino, kad be tavęs man nėra nei malonumo, nei grožio, nei meilės, o popėjai jaučiu vien pasidygėjimą ir paniką. Tu labai pakeitei mano sielą ir tiek daug, kad grįžti į ankstesnį gyvenimą jau niekaip nebegalėčiau. Bet nebijok, kad čia man gali kas nors bloga atsitikti. Popėja nemyli manęs, nes ji nieko nesugeba mylėti ir jos užgaidos kyla tik iš neapykantos Cezariui, kuris dar yra jos įtakoje, o galbūt net ją myli, bet jau nebegaili ir neslepia nuo jo savo begėdyščių ir nusižengimų. Beje, priminsiu tau dar vieną dalyką, kuris turėtų tave nuraminti. Prieš kelionę Tatras man pasakė, kad nebijočiau Cezarių, nes nei plaukas nenukris nuo mano galvos ir aš juo tikiu. Kažkoks vidinis balsas man sako, kad kiekvienas jo žodis įsipildys, o kadangi jis palaimino mūsų meilę, tai nei Cezaris, nei visos hado galybės, net pati lemtis nepajėgs man tavęs atimti, Oligija. Kai galvoju apie tai, esu toks laimingas, lyg būčiau pats dangus, kuris vienintelis yra laimingas ir ramus. Tačiau tada krikščionė galbūt žaidžia mano žodžiai apie lemtį ir dangų, tada atleisk man, nes nusidedu netyčiomis. Krikštas dar neapiplovė manęs, bet širdis mano lyg tuščia taurė, kurią Paulius Arsietis turi pripildyti saldaus jūsų mokslo, tuo saldesnio man, kad jis tavo. Tu, o dieviškoji, priskirk man prie nuopelnų nors tai, kad iš tos taurės išpyliau ankstesnį skystį ir neslepiu jos, o tiesiu ją, kaip ištroškė žmogus atėjęs prie skaidraus šaltinio – leisk rasti laimę tavo akise. Amsijoje dienas ir naktis leisiu klausydamasis Pauliaus, kuris jau pirmą išvykos dieną tarp mano žmonių įgyjo tokią įtaką, kad jie vis apspitę jį ir laiko ne tik e, teumaturgu, bet ir ponę antgamtišką būtybę. Vakar mačiau nudžiugusi jo veidą ir kai paklausiau, ką veikęs, atsakė, sėjų. Petronius žino, kad jis yra tarp mano žmonių – ir trokšta pasimatyti, kaip ir Seneka, kuris apie jį girdėjo iš galono. Tačiau žvaigždės jau blykšta Oligija ir ryto Luciferis šviečia vis ryškiau. Netrukus aušra nurausvins jūrą ir aplinkui visi miega, tik aš galvoju apie tave ir myliu. Būk pasveikintas rytmečio aušra. Sponsamea. Paaiškinimas. Ryto Luciferis šviečia vis ryškiau. Liuciferis, planeta Venera, aušrinė. Aiškinimo pabaiga. Perskirimas 38. Vinicijus lygijai. Ar tu, brangioji, esi kada buvusi su aulais ansijuje? Jeigu ne, tai būsiu laimingas kada nors tau jį parodyti. Jau nuo Laurento pajūrėje pabirė dvarai vienas po kito, o pats ansijus nesibaigianti virtinė rūmų ir portikų, kurių kolonos per giedrą atsispindi vandenyje. Turiu ir aš čia sodybą prie pat vandens su alyvmedžių giraite ir kiparisų guotais už dvarų, ir kai pagalvoju, kad kada nors ši sodyba bus tavo, baltesnis atrodo jos marmuras, uksmingesni sodai ir žydresnė jūra. O lygija, kaip gera gyventi ir mylėti, senasis meniklas, kuris čia tvarko dvarą, vejalėse po mirtomis pasodino ištisų savašynus vilkdalgių, ir jo žiūrėdamas prisiminiau aulų namus, jūsų impluvijų ir sodą, kur kadaise abu sėdėjome. Ir tau šie vilkdalgiai primins gimtuosius namus, todėl esu tikras, kad pamilsi ansijų ir šį dvarą. Kai tik atvykome, ilgai šnekučiavome su Pauliumi prie vaišių stalų. Kalbėjome apie tave, paskui jis pradėjo mokyti, aš ilgai klausiausi ir tiek tau te pasakysiu, jeigu aš netgi mokėčiau taip prašyti kaip Petronijus, vis tiek nesugebėčiau išpasakoti tau visko, kas krito man į protą ir širdį. Aš nei nemaniau, kad pasaulyje dar gali būti tokia laimė, grožis ir ramybė, kurių žmonės lygi šiol nežino. Tačiau visą tai saugau pokalbį su tavimi, kai pirmą pasitaikiusią laisvą valandėlę parvyksiu į Romą. Sakyk man, kaip žemė gali nešioti tuo pačiu metu tokius žmonės kaip apaštalas Petras, kaip Paulius Tarsietis ir Cezaris, Klausiu todėl, kad po tų Pauliaus pamokymų vakarą praleidau pas Neroną ir žinai, ką ten išgirdau? Taigi pirmiausia, jis pats deklamavo savo poemą apie Trojos sugriovimą ir ėmė skūstis, kad niekada nėra matęs degančio miesto. Pavydėjo Prijamui ir vadino jį laimingu žmogumi būtent dėl to, kad galėjo regėti, kaip dega ir žūsta tėvų miestas. O Tigelinas pasakė, tik tarp žodį, o dieviškasai, ir aš paimsiu deglą ir dar šią naktį išvysi degantį ansijų. Tačiau Cezaris jį išvadino kvailiu. Kurgi tada aš, kalbėjo, atvažiuočiau alsuoti jūros oru ir stiprinti balso, kuriuo mane apdovanojo dievai ir kurį sako turiu tausoti žmonių labui? Argi ne Roma man kenkia, argi ne nuo troškaus subūros ir eskvilino dvoko, aš labiau kimstu ir agliepsnojanti Roma nebūtų šimta kart puikesnis ir tragiškesnis reginys negu Ansijus, tada visi sušneko, kokia negirdyta tragedija būtų, jeigu toks miestas, kuris nukariavo pasaulį, pavirstų pilkų pelenų krūvą. Cezaris pasiskelbė, kad tada jo poema pranoktų Homero giesmes, o paskui ėmė kalbėti, kaip atkurtų miestą, kaip palikonis amžiai stebėtųsi jau žygiu prieš kurį nublanktų visi kiti žmonių darbai. Tada girti puotautojai ėmė šaukti, padaryk tai, padaryk, o jis pasakė, reikėtų turėti ištikimesnių ir labiau atsidavusių bičiulių. Prisipažinsiu, klausydamas tokių kalbų, iš karto sunerimau, nes Romoje e, tu e, karisima. Dabar pats juokiuosi iš tų nuogastavimų ir manau, kad Cezaris ir Augustijonai – Nors ir kokie bepročiai nedrįstų tokios beprotybės daryti, vis dėlto žiūrėk, kaip žmogus būkštauja dėl savo meilės. Šiaip ar taip nenorėčiau, kad lino namai stovėtų siauroje užtibės gatvelėje, svetimšalių gyvenamame kvartale, kurio tokiu atveju mažai kas paisytų. Mano akimis, net palatino rūmai būtų neverti tavęs, tad norėčiau taip pat, kad tau netrūktų iš vaikystės įprastų puošmenų ir patogumų – persikelk į aulų namus lygiją mano. Aš čia daug apie tai galvojau. Jeigu Cezaris būtų Romoje, tai žinia apie tavo sugrįžimą tikrai pervergus galėtų pasiekti palatiną, kristi į akis ir užtraukti persekiojimus, kandaisai žengti prieš Cezarių valią. Tačiau jis ilgai pasiliks čia, Ansijuje. O kol sugrįž ir vergai bus jau seniai paliovę apie tai kalbėti. Linas ir Ursas gali įsikurti su tavimi, beje, guodžiuosi viltimi, kad anksčiau negu palatinas išvys Cezarį, tu, dieviškoji mano, apsigyvensi savo namuose karinose. Palaiminta toji diena valanda ir akimirka, kada tu peržengsi mano slengstį. Ir jeigu Kristus, kurį mokiausi išpažinti tailiais, te būna palaimintas ir jo vardas. Tarnausiu jam ir atiduosiu už jį savo gyvastį ir kraują. Ne, ne taip sakau, tarnausime jam abu, kol nutrūks mūsų gyvenimo gyjos myliu tave ir sveikinu iš visos širdies